Zatim ekonomska globalizacija gdje nastoje da porobe ljudske imetke, Zatim, ove promjene sa našom planetom Zemljom. Zatim, jedna manifestacija koju jedan od učenjaka naziva Blue Jeans Džema. Dakle, sve one koji nisu danas pod navodnicima teroristi, ekstremisti, fundamentalisti, on ih je svrstao u jedan Blue Jeans Džemat.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 Mi smo prihvatili jevreje iz Španije, kada im je najteže bilo. Mi nismo porušili sve te samostane katedrale, ostale su tu. A pitanje je kako bi bilo da su uloge zamijenjeni. Mi nemamo kompleks i problem da živimo sa drugima i pored drugih.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 I onda, kao i onomad u ime Allahovog poslanika, smišljaju se razni načini da se takvima stane u kraju. I djemkuru bi kevredine I kada su ti spletke kovali oni koji ne vjeruju, li au juhriđuke, au Da bi te ubili, protjerali ili zatvorili.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 Zašto? Zato što nas Allah tome uči. La i Nemojte u svoju vjeru nasilu uvoditi. Nemojte prisiljavati one oko vas da budu muslimani. Druga stvar, faman ša'ata ljepu. Faman ša'ata o oman ša'ata ljepu. Ko hoće neka vjeruje, ko neće, neka ne vjeruje.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 Kaže, ti mora da si najučeniji čovjek na svijetu. Sali i Salam potvrđuje ovu konstataciju, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala ukorava. Zašto? Zato što Allah kaže وَفَوْقَ كُلِّ بِي عِلْمٍ عَلِيمٍ i da nad svakog učenog ima još učeniji.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 Vjerovatno je Saddam u bio zato. Kaže, u Iraku smo zato da bismo posijali sjeme demokracije kako bi procvjetalo i proširilo se po cijelom području autoritarnih režima, to je po cijelom arabskom svijetu. Što je u stvari sjeme te demokracije?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 O džale lejle on mehara hilfeten dao da se noć i dan smjenjuju. Limen arada im je zekere, ko da se opomene, pameti da arada šukura ili da zahvalan bude i onda se desi, kada sekularizirate geografiju, kažete Allah kao stvoritelj nema date ništa.